بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد معاشر الأحبة تتصوم أو تكون بشانا بإذن الله تبارك وتعالى كتك تسجيل هيني وصية wa محمد صلى الله عليه وسلم وصحابي sahabi أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أميتاج هنا حديث الألباني رحمه الله كن كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها كتك مجلد وتانه وكراسة وميموجة نا كومي تيسة توان قال وصية بإذن الله تبارك وتعالى نفوائد zilizoko katika wasia hunu naam wametaja katika nambari alfu mbili na mia moja na sitini na sita طيب الألباني رحمه الله تعالى ميتاجه هنا حديثي يا أبو ذر الغفاري katika ukura katika nambari ya 200 2160 na sita Asema amarani Khalili, tuifanye kiukubwa kidogo ionekane wazi zaidi. Taib asema amarani Khalili. Nani anasema maneno? Abu Dharr al-Ghifari rahimahullah radiyallahu anhu. أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع أمرني بحب المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم ألاف وصية وميشو وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز الج... من كنز تحت الجن تحت العرش وفي الر... وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة أسمى حديثه أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه طيب ألف والطبراني في المعجم الصغير والخرائط في مكارم الأخلاق والبيهقي في السنن وكذا أبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ من طريق من طريق عن محمد بن واسع عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال فذكره طيب قلت الألباني حكمني حديث سما وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات كيف وصية عظيم نا ولله الحمد والمنة نا إسناد صحيح نني وصية أولي وثبوت وكتوكم تومي صلى الله عليه وسلم تكون قال هنا وصية نفوائد فوائد زي وبي وقتك وصية هنا ترجي منذ وصية طيب na tuangalie fawaizi liomo katika wasia huu asema uh, وكوانزا هون وصية طوانا امبيبا وصية أو hadithi hii imebeba wasia saba طيب ndio mwanzo akianza tu طبعا hizi sita na moja katika ukurasa wa 200 tuliofungua na tutarejelea tena ndio taona Abu Dharr radhiyallahu anhu asema amarani khalili sallallahu alayhi wasallam bi sab'in bi sab'in yani wasia saba tuzidhibiti vizuri hizi nyasia saba na tuzifahamu vyema na tuzitekeleze وبالله التوفيق نعم أسمى أبو ذر رضي الله عنه أمرني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم والخلة أعظم درجات المحبة الخلة ني دراجة لجو كبيسة لما بينزي ويفو أسمى أمرني خليلي طيب كومتوم عليه الصلاة والسلام كوكين ديو كي ودراجة لكوانزا كتكفيهم نعم صلى الله عليه وسلم ameniamrisha mambo mangapi? Bisabiin, mambo saba. Kwanza, amarani, tutachukua zinyasia kwa kwa haraka biidhnillah, ili tusirefushe. Walaala fi dhalika kifaya inshaallah Naam, amarani bihubbi lmasakini wadunuwi minhum, asema kuwa Mtume saa salama ameniamrisha mimi kupenda masakini, wadunuwi minhum, na kuwakurubia, kuwa karibu nao wasiya huu mtume sallallahu alayhi wasallam amwamrisha Abu Dhar au amuhusia nao Abu Dhar nao ni wasia kwa umma wake kuwa watu wapende masakin watu wawapende masakin wadunu minhum kinyume na hali halisi iliyo kwa wengi miongoni mwa waislamu kuwa masakin watu hawawapendi bali mtu aweza kuona aibu kuwa karibu na maskini aweza kuona ni kujitweza yeye kuwa karibu na maskini au watu wa karibu yake na marafiki zake anaokaa nao wakiwa ni maskini kinyume na wasia mtume sallallahu alaihi wasallam asema amarani bihubbi almasakin waddunuwi minhum na kuwa karibu na wao kinyume leo hii ni watu hupenda matajiri na hupenda kuwa karibu na matajiri hata pengine wangasutwa ha? pengine akitolewa maneno kisutwa akidharauliwa lakini ukamwona bado tu ajigazagaza na kujikurubisha nao pamoja na kuwa ni madhara matupu huyapata ya kudharauliwa na kudunishwa ah, kwa nini kwa sababu ana tarajio la kupata dunia kutoka kwao lakini angalia wasia wa mtume alayhi salatu wasalam amarani bihubi lmasakin wadunuwi minhum, na kuwa karibu nao. Kwanza masakini, ukiwa karibu na wao watambua ile hadhi yako na daraja yako, na watakuheshimu. Utakuwa kwa wao uko na nini, unapata heshima, kinyume na kuwa na na wale waliokuwa juu na wewe au juu yako zaidi, kutaka kujigaza na wao, aghalabu mtu hudharaulika. Pili, hubu masakin ni jambo ambalo kwamba linamfanya mtu kutambua na kuziona zile hali za wale masakin na hilo likamtambuza yeye fadhila aliyopewa yeye ambao kwamba wengi hawakupewa na anapoona hali ya wengi ikampatia nguvu na yeye kufanya nini kuvumilia kwenye yale ambao kwamba yeye haku, hakupewa wadunuwi minhum na huu ni wasia kipande cha pili cha wasia huu wa kwanza kuwa karibu kuna watu wanaweza kuwa yani wapenda kusaidia maskini lakini pengine hawana uzito kuwa karibu na wao au pengine kusaidia kwao maskini ni kwa ni kwa maskini mpaka ajilete kwake ajidhalilishe kwake la kinyume uislamu unataka wewe ulio nacho ndio uwakurubie wale maskini kwa sababu tayari umaskini ni aina ya udhalilifu kiasi fulani kwa hivyo asidhalilishwe yule maskini zaidi ya pale zaidi ya ule mtihani aliyopewa awe adhalilishwe zaidi ya hapo kwa kujigazagaza kwa watu na kuwaendea watu milongoni mwao la bali watu wajikurubishe na masakini wawafanye wale masakini wahisi angalau izza naam وأمرني وصية وبيلي أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي نمتومي عليه الصلاة والسلام أسمى أبو ذر أمي من يمريشا نكيانغاليا basi niangalia yule aliyo duni yangu aliyo chini yangu wala nisiangalie aliye juu yangu ukitaka kuangalia katika neema ya afya waangalie wale ambao kwamba wako duni na chini kuliko wewe katika afya ikiwa wewe una msiba wa maradhi angalia wale wenye maradhi mazito kuliko yako kama ni katika mali angalia wale walio chini yako walio chini kingazi ya, ya kimali ah, kuliko wewe wala usiangalie walio juu yako ikiwa ni kwenye neema ya watoto ikiwa ni kwenye neema ya kila aina ya neema angalia walioko chini chini yako wala usiangalie walioko juu yako hili jambo linam, linam, linam yani mpumbaza yule muislamu kwenye ile hali yake aliyokadiriwa na kadari yake kwa sababu kadar itakuwa kwa hali yoyote ile kadar itakuwa kwa sababu masha Allahu kana wama lam yasha lam yakun aliyolitaka Allah ndiyo lenye kuwa na ile ambayo kwamba Allah halitaki basi haliwi kwa hivyo kila mtu ashaandikiwa kadari ya maisha yake hayo ndio maisha utaishi kwa hali yoyote ile wewe utakavyokuwa maisha ni hayo hayo hayageuki zaidi ya vile ulivyoandikiwa kwa hivyo ikiwa mtu ako kwenye msiba fulani au mtihani fulani au kukosa kwa jambo fulani basi ukiangalia wale walio duni yako chini yako linakupatia nguvu na linakupatia uwezo wa kusubiri, bali linakupatia zaidi ya hapo uwezo wa kuweza kushukuru. Kumbe mimi niko kwenye neema, hasa ukilinganisha na wale wengine walio chini yangu. Lakini mtu anapogeuza mizani akawa anaangalia walio juu yake, daiman atakuwa ni mwenye kunung'unika na mwenye kulalamika, kwa kuwa watu wamepewa, lakini mimi sina watu kadha. Hiyo likamfanya awe ni mwenye kukosa shukurani na kutozitambua neema za Allah juu yake. Taib. Pamoja na hivyo, ukosefu wa shukrani utampatia madhambi na utamuingiza kwenye kufuru. Zaidi ya hapo, kadar haigeuki, hali ni ile ile aliyoandikiwa, ataishi nayo. Kwa hivyo, madamu hali ni ile ile utaishi nayo, basi Mtume alayhi salatu wasalam akatuelekeza kwenye njia ya kuweza kufaidika na kuneemeka ndani ya ule ile hali uliyokadiriwa, hata kama ni hali ya msiba na ya kutokuwa nacho nayo ni kwa kuwa uajiriwe upewe ajri na thawabu kwenye hali ile ile na upate pumbao la roho yako uishi maisha kwa wasaa wa roho unapoona walioko chini yako kumbe kuna wengi chini yangu mimi mimi niko kwenye neema hasa kwa hivyo qadar ile iko lakini umepata pumbao ya roho na zaidi ya hapo unapata ajr kwenye hilo na kinyume na yule aliyoangalia wajuu yake na aache kuangalia walio chini yake wasia watatu asema abu dharr radhiallahu anhu waamarani an asila rrahima wain adbarat na mtume akaniamrisha mimi niunge kizazi hata kama kizazi kile kitanipatia mgongo bimaana wale nnaowaunga wakawa wao wananikata lakini mimi bado niendelee kuwaunga na hili ni jambo adhim jambo la kuunga kizazi ni jambo ambalo kwamba allah subhanahu wa taala amelielezea katika qurani kwa njia aina tofauti tofauti ili kuliweka wazi umuhimu wake na kubainisha uhatari wa kuenda kinyume yani wa kukata kizazi vile vile mtume alayhi salatu wasalam kwenye sunna kwa uslub tofauti tofauti ah imekuja kuwa Allah tabaraka wa taala amefungamanisha amri ya kuamrisha umma kuwawaogope kukata kizazi na amri ya kuamrisha wao wamwogope Allah tabaraka wataala. Bila shaka kumwogopa Allah ni jambo hadhim ni amri kubwa sana, ikafungamanishwa sambamba na amri ya kuogopa kukata kizazi kwa sababu ya uzito wa hili jambo. Allah tabaraka wataala kwenye Suratu Nisa aya ya kwanza ah, asema wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi walarham, yani wattaqu larhama an taqtauha na pia vile vile muogope kizazi msije mkakikata kwa nini allah ataogopesha kukata kizazi kwa nini kwa sababu ya uhatari wa jambo la kukata kizazi taib utapata zimekuja hadithi zinasema mwenye kukata kizazi hasikii kamwe harufu ya pepo acha kuingia utapata zingine zinakuja kusema kwa allah tabaraka wa taala amelitolea hichi kizazi jina kutokana na jina lake Aa, jina la arrahim kutokana na jina la arrahman alafu akasema kwa atakaye kukiunga allah atamuunga na atakaye kukikata allah atamkata sasa wewe hemu jaribu kufikiria kuungwa na allah ni ubora kiasi gani na kukata na allah kukatwa na allah ni uhatari wa kiasi gani kwa hivyo na mengi yaliyokuja kuhusiana na hii jambo la kizazi lidhalika mtume alehi salatu wassalam hapa anamwambia abu dhar au anamwamrisha abu dhar an yasila rahim akiunge kizazi bila ya kujali na bila ya kuangalia yule anayemuunga je yuwamuunga ye ama yeye yuwamkata bila ya kuzingatia hilo na kujali hilo yeye almuhim ni atekeleze amri ya upande wake mimi nimeamrishwa nini kuunga kizazi sasa yule mwingine akikata kizazi akinikata hilo si kosa langu atahesabiwa yeye lakini haina maana yeye akikata na mimi nikate kwa hivyo mnapokata nyote wawili mtahesabiwa nyote wawili Lidhalika hapa Mtume alayhi salam anamwambia Abu Dhar kuwa mtu awe na hadhari sana upande wake, wala upande wa pili unapokata kizazi si sababu wala si kipengele cha kukujuzishia wewe na wewe ukate. Hili jambo latakanio lifahamike vizuri sana kwa watu. Taib, mtu asema ah, lakini yeye amenifanyia kadha ndiyo amekufanyia na itahesabiwa kwa hilo, si kwamba yatapita patupu. Ikiwa amekudhulumu, amekutukana, amekukejeli, atahesabiwa kwa hilo endapo hutamsamehe. Pamoja na kuwa kumsamehe ni bora zaidi kwako wewe, lakini endapo hutamsamehe atahesabiwa na hilo. Lakini haina maana basi na wewe ufanye kosa lingine kubwa zaidi kuliko alilofanya yeye, la kukata kizazi. Yeye atahesabiwa kwa lake na wewe utahesabiwa kwa lako. Kwa hivyo Mtume alayhi salamu akamtanabahisha Abu Dharr hapa kuwa aunge kizazi hata kile kizazi kinapo kinapompatia mgongo bimaana yule upande wa pili anapomkata wa amarani an asila rahima wa in adbarat na hiyo ndiyo sila ya uhakika taib asila ya uhakika ni kuwa wewe umuunge aliyokukata kwa sababu panapopatikaniwa kukatika sasa hapo unapounga ndo kunakuja maana ya kuunga kuunga ni kuleta pamoja kitu kilichoachana ndio kuunga kwa hivyo hiyo ndo maana halisi ya kuunga ama kwa kuwa tayari mtu amekuunga kufanyia mema sasa ile wewe walipa wema wewe wafanya nini? Walipa wema na kuunga kule kumesahilishwa, kwa sababu mwenzako tayari ashaanza. Lakini yule aliyofanya jambo kubwa zaidi ni yule ambaye kwamba aliunga jambo lililokatwa. Taib aliunga jambo lililokatwa. Kwa hivyo inapopatikana kuwa mtu amekutendea uovu katika watu wa familia na kizazi chako, wewe ukamregeshea wema, sasa hapo wewe ndio utakuwa ni yule mtu aliyeunga kwa maana halisi ya kuunga. Taib وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت هوني وصية وتاتو وصية والنم وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا نامن يمرش ميم نسمو أم بمتويوت تشوتشوت هي ني مرحلة يجو زيدي ني درجة يجو زيدي يكو أمتو أسيوم بمتو اسأل الله تبارك وتعالى واجتهد في بذل الأسباب وتوكل على الله ونالو لتاكا ويمون بالله فنبديك kufanya zile sababu ya kupata lile jambo litakalo, na umtegemee Allah wala usiombe mtu yoyote chochote. Hii ni marhala ya juu. Ingawa kuomba kwenye hali ya dharura, mtu anaposongeka, inajuzu kwa hali kama ile. Ama kuomba kwa hali si ya dharura, si hali ya mahitaji, mtu tu apenda kuona vingi miongoni mwa vitu na neema za kidunia, akawa ataka kupitia hadi mpaka kwa kuomba hili ni jambo la maasi na la haramu na watu wataadhibiwa kwa hili naam kwa hivyo kuna marhala tatu kuna marhala ya, ya uharamu ya mtu kuomba wakati hana mahitaji ya kuomba wala hana dharura ya kuomba hadha haramun wa ithmun na mtu ataadhibiwa kwa hili kuna kuomba wakati kuna mahitaji na dharura mtu amesongeka hapa ni jaiz yajuzu lakini haipendekezwi na kuna kuomba kuna kuacha kuomba kabisa hata pamoja na kuwa na haja mtu akaacha kuomba akawa yeye wafanya bidii kutekeleza zile sababu ya kupata yale mahitaji yake na mtegemea Allah. Hili ndio jambo linalohimizwa na ndio wasia wa Mtume alayhi salatu wassalam, amuhusia naye nani nalo Abu Abu Dhar nani umma wake kwa ujumla, au patia wasia huno wa amarani alla asala ahadan shay'a, nami niamrisha mimi nisimuombe yoyote chochote. Na hii inaonyesha kamal atawakkul ala Allah وكمال الثقة بالله تبارك وتعالى والرضا بما قسمه الله لك وكملي فوكم تجميع الله لو كملي فوكو كونا ثقة نكو بنتردية الله نكو ويو مرذيك ونا حالي كميل يكون يكورذيك نيالي اليكو نالي كبتي الله تبارك وتعالى نعم هل نجام عظيم بل الله يوصف نالو آه وواتو ونصفهيني كتك قرآني ambao kwamba kiasi ya kuwa mpaka watu wasiowajua wanadhani hawa ni wakwasi na ni matajiri ni wenye nacho, kumbe hawana masakini. Lakini kwa nini? Kwa sababu la yasaluna nnasa ilhafa. tayib asema yahsabuhum ljahilu aghniyaa min altaaffuf, wasiowajua uhakika wao na hali halisi yao wadhania hawa ni matajiri, ni makwasi, ni wakwasi yani. tayib kwa nini? Min ataaffuf, kule kuwa wao wamejizuilia kuomba wala kuhitajia, ah, na wanadhihirisha kuwa wao hawana mahitaji wakiwa mbele za watu. Tayib, wale ni jambo zuri na jambo na daraja ya hali ya juu ya waumini. Tayib, ah, katika masala ya kuomba, katika masala ya kuomba hapa tunazungumzia ni kuomba waja, kuomba waja, mtu kujiombea nafsi yake ama kumuombea mtu mwingine katika mahitaji ya kidunia ili haliingii hapa lisije likafahamika linaingia hapa unapokuwa wewe ni ukati wa kuwaombea watu mahitaji yao uko na jaha allah amekujalia uko na jaha mbele ya wale wenye nacho na ukawaona watu wengine masakin wana mahitaji wana wamesongwa na mambo na hawawezi kwenda kuomba na kujidhalilisha ukajibebeshea wewe hilo jukumu ukaenda ukawaombea hili jambo linapendekezwa na hili ni shafaa katika dunia na kutetea watu ambalo kwamba Allah amelihimiza waman yashfa shafaatan hasana yakun lahu nasibun minha mtu anapotetea wenzake mbele ya watu wengine ili wapate mahitaji yao basi atapata ujira kwa hilo naam wala si udhalilifu huno kwa sababu hujiombei wewe aslan wewe unaombea wengine ama wewe hujihitaji hilo ni jambo moja Jambo la pili latakalo lifahamike, lisitatizishwe na hapa, ni mtu kuijiwa na mali bila ya kuyaomba. Umeijiwa na neema, mtu amekuletea kitu kadha na wewe hujaomba wala hujajidhihirisha kuwa hunacho mbele ya watu. Kuna mtu kwa kuwa akaomba kihali, si kikauli. Kikauli haombi, hasemi nipe na mimi na mimi nahitaji, la lakini ukiwa ukiwakiona wale watu wenye nacho hujidhalilisha, akajionyesha mnyonge, hana ile watu wamwone, ah, huyu astahili kupewa, apewe. Ha, huyu Hii ni hali ya kuomba kihali. Taib, hukufanya yote haya, hujaomba kwa kauli wala kihali yako, yamekuijia tu mali hapa, la mani wala bas, wala hutokuwa ume, umetoka kwenye ngazi hini ya nawasia hunu Wa amarani alla asala ahadan shay'an, na akaniamrisha Mtume alayhi salam nisiombe mtu yoyote chochote. Naam, jambo la tano, wa amarani an aqula bilhaqi wa in kana murra, na Mtume akaniamrisha mimi niseme haki hata ile haki ikiwa kwangu mimi ni uchungu na huu ni wasia adhim wala yaqumu bihi illa uh, arrijal au aldhukur arrijali min aldhukur taib uh, isipokuwa wanaume wale wasawasawa uh, ndio waweza kusema jambo kama hili waila mtu huweza kusema haki inapokuwa ile haki ni ni tamu kwake bimaana ile haki imelemea upande wake taib au inapokuwa ile haki haimletei machungu yoyote, kwa sababu yeye hamo katika pande mbili za ile suala, akazungumzia haki, kwa sababu haimgusi ha, ah, lile jambo. Ama kwa kuwa wewe uko kwenye pande mbili ya ule mvutano na upande wako ni upande ambao kwamba haki haiegemei huko, ukasema haki bwana, kweli haki ni upande ule, hapo watakaniwa ushujaa wa hali ya juu. Taib asema wa amarani an aqula alhaqa wa in kana murra, kuwa niseme haki hata kama ni uchungu ile haki mimi kuisema kwa hivyo hili ni jambo adhim ikiwa itafikia daraja kwa kuwa lau utasema haki haki ile itakuwa ni uchungu kwako bimaana itakuelemea wewe itakuwa dhidi yako na pamoja na hivyo unaamrishwa kusema haki je ikiwa ni kwenye hali ya michezo michezo hali ya kutaka kufurahisha baraza mtu akawa yeye huzungumza urongo hazungumzi haki au yani anaweza kuzungumza yasiyokuwa ya uhakika, kwa sababu duni kama hizo bila shaka ni jambo la hatari zaidi na zito zaidi. Naam, asema wa amarani an aqula alhaqa wa in kana murra. Wasia wa sita asema wa amarani alla akhafa fillahi lawmata laim, na akaniamrisha mimi nisiogope katika haki ya Allah laumu ya mwenye, lawama ya mwenye kulaumu yani unapokuwa wewe unasimama kutekeleza haki ya allah basi hapo usi, usiogope lawama ya mwenye kulaumu taib kinyume na hali ya wengi wetu, wetu, eh, wengi wetu leo hii mtu hataogopa lawama ya mwenye kulaumu anapokuwa anakimbilia haki yake na kutetea haki yake taib kivyovyote yeye yuko tayari mi nitapambana na yoyote sitaki kujua taib lakini inaposimama haki ya allah bimaana kumefanywa ya uyakanye kumefanywa mathalan eh, shirkiyat uzikanye kumefanywa bid'a uzikanye ha kwa ajili ya kusimamisha haki aliyoiteremsha Allah tabaraka wa taala utapata watu wakwambia ah nini bwana uta, utaudhi watu watu watakutetesha watu watakuona wewe ni mbaya ah hautapendwa watu watakukimbia watu watakulaumu ha yote haya miongoni mwa vipengele vya kisheitani wakati huo vinateremshwa la pili, unapokuwa mtu anapokuwa mtu anasimamia kutaka kutetea haki yake, basi haya yote hayaji vipengele hivi. Ah, watu watakuona wewe ni mbaya bwana, eh, watu watakuona wewe bwana ah, ni mkali, watu watakukimbia, watu watakuogopa, watu watakuchukia. La, pale utasema ati nichukie, atakaye kunichukia ni nichukie, shauri yake, lakini mimi hii ni haki yangu, nitasimama wowote vile kuikimbilia na kuitetea. Ah, lakini tayib, inapokuja haki ya Allah utapata watu wanaogopa lawama pale hawataki kusema na wale wenye kusema wakahofishwa dalala usifanye bwana hivi tatetesha watu utakimbiwa utaogopwa utaonekana wewe ni mbaya ha? la mtume alayhi salam anasema wa amarani alla akhafa fi llahi laumata laim lawama ya mwenye kulaumu yoyote usiiogope yoyote subhanallah angalia hapa mtume hajavua ikiwa atakulaumu ni babako ikiwa atakulaumu ni ndugu yako ikiwa atakulaumu ni shekhe wako ikiwa atakulaumu ni mfadhili wako ikiwa watakulaumu ni yoyote atakayekuwa usiogope lawama hizo madamu wasimama kutetea haki ya allah na kufikisha haki ya allah usiogope yoyote katika hilo taib na hili linatuashiria kuwa pahali utakapopopote kusimama kutekeleza haki ya allah ujue hutakosa wa kukulaumu hii ni ishara kuonesha unaposimama kulitetea haki ya tauhid ya allah tabaraka wataala ah, bila shaka utapata wako kulaumu unaposimama kutetea amri ya allah na kuamrisha yale aliyoamrisha allah na kukataza aliyokataza allah hutakosa wako kulaumu unaposimama ku, kukanusha ya, ya uzushi aliyoyakataza mtume alayhi salatu wassalam ya uzushi aliyotoka nje ya sunna yake na kuamrisha sunna ya mtume hutakosa wako kulaumu kwa hivyo ni kama unaandaliwa mapema kwa kuwa unaposimama kutekeleza haki ya allah kutakuwa na lawama nyingi lakini la takhafu fi llahi laumata laim, katika jambo la kutekeleza hizi haki za Allah usiogope lawama ya mwenye kukulaumu. Naam, wasia wa mwisho katika uh, hadithi hini ya Abu Dhar asema wa amarani an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah, na mtume akaniamrisha nikithirishe kusema kauli hini la hawla wala quwwata illa billah. Hii kauli ni kauli adhim, ni dhikra adhim lakini wengi wetu leo hatuifahamu maana yake na hatuitumii katika matumizi ya yaliyo sawa. Utapata watu huitumia kauli hini katika kushangaa au katika kukanusha kitu. Mtu fanya, ah, la haula wala quwata illa billah, yani nini umefanya wewe? La haula wala au oh, pengine wakati nusu la haula la haula, kama kwa kuwa unamkejeli yule mtu, kumkemea alilolifanya taib, au kushtuka na alilolifanya, kukumbana mambo gani anafanya wewe, la haula la haya si matumizi ya hii ni kauli hii ni kauli maana yake la haula yani hakuna uwezo wala quwwata wala hakuna kupata nguvu illa billah isipokuwa kwa kumtegemea nani Allah tabaraka wa taala kwa hivyo ni kauli ambayo kwamba unastahili kuisema na ni dhikri ambayo kwamba unastahili kuisema katika kila jambo unalotaka kusimama kulitekeleza ujue kwa kuwa mimi sina uwezo wa kulifanya jambo hili wala sina nguvu ya kulikamilisha na kulitekeleza jambo hili isipokuwa Allah anisaidie, isipokuwa Allah ani nini anisaidie kwenye jambo hili, waila sitaweza kulifanya. Kwa hivyo unaji unajitakasa na nguvu na uwezo. Sina nguvu, ingawa nitalifanya au nimelifanya, lakini ni kwa nani? Kwa kumtegemea Allah na nikuwezeshwa na Allah na kupewa nguvu na Allah. Hii inamuondoa binadamu kwenye kifua chake kujiona na kujitazama, kwa kuwa mimi nimefanya mimi ni kadha mimi ni kadha la mtu hufikia kujiona na kujisikia anapo maana haya ya dhikri kama hii inapokosekana akaona kuwa yeye <laughs> ni kwa sababu ya uhodari na ujuzi wake na nguvu yake la abadan kauli hii nataka niiseme katika kila jambo la ibadat la khairi katika amali za kidunia katika maslaha ya kidunia utakujitekelezea unakathirisha dhikri kama hini ah, lidhalika hemu chukua mfano twaitwa kwenda kusali hayya ala salah hayya ala al falah wanamuitikia vipi yule mwadhini la haula wala quwwata illa billah yani mimi kuja kuitekeleza sala hii ninayoitwa ya rabbi sina uwezo wa kuenda kuitekeleza isipokuwa unaponipa wewe uwezo na unaponitia nguvu wewe kwa hivyo nakutegemea wewe kwenye hili kwa hivyo ni katika amali zote hata katika ibadat za kidini na unapofahamu jambo hili fahamu ya sawa mtu basi hata jisikia na kujiona katika lolote alilofanya kwa jambo la kheri ah, mimi ni mtu wa kheri angalia afadhali sisi kuna wangapi la unatambua kwa kuwa mimi ni uwezo wa Allah na nguvu ya Allah kuniwezesha rahimakallah lakini si uhodari wangu wala si nguvu yangu. Kwa hivyo ukashukuru, hii ni neema ya kuwezeshwa na Allah na kupewa nguvu na Allah kutekeleza hili jambo, na sheitani akawa hana njia ya kuweza kukuingiza wewe kiburi kwenye moyo wako na kujisikia na kujiona katika jambo lile la kiakhirah na la kidini. bila shaka katika mambo ya kidunia itakuwa ni aula na aula zaidi kwa sababu dunia ni duni zaidi kuliko akhira naam alafu mtume akamwambia Abu Dhar fa innahunna min kanzin tahta al'arshi na riwaya nyingine fa innaha kanzun min kunuzil janna ni kanzi adhim kanzi ni hazina ya mali kwa hivyo hapa duniani hazina za mali ya kidunia Aa, bila shaka ukisikia au akona hazina ya mali yani mali mingi lakini hasa hapa unaambiwa kanzi za akhira kanzi za peponi la ilaha illa Allah moja ni kanzi katika kanzi za peponi au ni katika kanzi za chini ya harsh na bila shaka katika pepo ya hali ya juu alfirdaus alala iko chini ya nini chini ya arsh naam ala kulli hal hizi ni nyasia adhim watu wakithirishe sana kusema hii ni kauli la haula wala quwata illa billah wakifahamu maana yake na wakitumia matumizi ya sahih na nyasia zilizotangulia zote tuzi himi, tujihimize kuzitekeleza. Uh, huu ni ujumbe kwa Waislamu kiujumla, wafikie na kila atakayeupata ujumbe hunu biidhnillah wafikishiane, kwa sababu ni wasia ambao kwamba katika wakati hunu tunauhitajia sana sana sana sana, katika hasa wakati hunu tulionao sisi, ili mikithiri yani, eh, yani mambo mingi ya kwenda kinyume na sheria na udhaifu katika dini. والله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأن يوفقنا جميعا في تطبيقها وأن يتقبلها منا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم